Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 i mitja de la nit. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgador i el d'Arturo Delgado al front del control de Sobo saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports Esports, 97 nit, encara que avui sabeu que la manera de fer-vos eh, sentir és en el WhatsApp. 627 980336 627 980336 enviant una nota d'àudio amb la resposta a la pregunta que vos estem fent. Com vos agradaria que fora el pròxim entrenador del València Club de Futbol? WhatsApp, nota d'àudio, 627 98 03 36. S'ha acabat, ja està fora. Nuno, a les 6 i 48 de la vesprada enfilava el camí d'eixida de la ciutat esportiva de Paterna. Ja no és l'entrenador del València Club de Futbol. El club ha incidit en que és una rescisió de mutu acord o, una, o un acord eh, entre les dues parts, però sincerament té pinta total i absoluta de destitució la de l'entrenador portuguès del València club de futbol. De fet, la gran quantitat d'hores que han estat reunits els advocats, lògicament, respon a que en un o molt probablement no vas a perdonar ni un cèntim d'euro al València Club de Futbol. Com va ser el pròxim entrenador? Quin perfil va tindre? Va modificar Meriton la estratègia d'organigrama esportiu en el València Club de Futbol? Són moltes preguntes que caldrà començar a parlar d'elles de seguida, perquè en el dia d'avui, lògicament, hem de fer una cronologia dels esdeveniments des que arribaven els primers actors d'esta pel·lícula a les 9 del matí fins que a les 7 i quart de la vesprada Lai Hun ha comparegut en roda de premsa per a comunicar oficialment la destitució o la renúncia de Espíritu Santo Ara parlarem d'això i les intencions de Meriton per als pròxims eh, dies. Hi ha moltes coses que parlar i, a més, com sempre, tenim que obrir pel eh, WhatsApp, per el 627 980336 encara que no patiu, eh, perquè anem a fer una primera introducció i sabem, és el nostre compromís que els dilluns siga el dia de l'oient, que siga el vostre dia i que sempre el primer contingut sea la vostra veu farem una primera aproximació a la vostra veu que ampliarem a partir de les 12 i mitja. Però 11 i 34 és moment ja de buscar que venen avui carregadetes de color les infotos. Nuno ja és història. La presidenta Lai Hun ho ha confirmat esta despada oferint la versió d'una adeu de mutu acord. Uh, Quiero anunciar que en uno Espíritu Santo se ha desvinculado del club como primer entrenador por acuerdo mutuo con el Valencia. Hemos estado de acuerdo en que va en el mejor interés del club empezar una nueva etapa. No será de Méndez, la presidenta ha mostrado farta de hablar sobre el tema Méndez. Ya que creo que el próximo entrenador, entrenador no será un representante de Jorge Méndez. Eh, La verdad es que estoy bastante harta de que hablemos de Jorge Méndez en todas las ruedas de prensa. Si Méndez controlara el um, club, Nunos no se habría ido hoy. Uh, Todo está basado en uh, los resultados, en el rendimiento y en el esfuerzo que hemos eh, contratado. los, tenemos porque creemos en su potencial. Yo no quiero ser muy complaciente, pero sí que creo que tenemos un buen equipo. Sin embargo, ahora no, están, no estamos jugando como equipo. Y, y por otra parte, en cuanto al nuevo entrenador, yo realmente no creo que vaya a ser um, nadie que tenga ninguna relación con Mendes. Anyone that's related to Mr. Mendes. Mínim dos partits, els que estaran Bolo i Phil Neville com a tècnics interins en la banqueta del València. No es descarta que també que l'equip el dimecres vinent en Champions contra el Lió espera la Copa. El llevant prepara el partit davant de l'Espanyol de Copa de dijous. La bona notícia és l'alta mèdica que ja ha rebut el central Ángel Trujillo. El millor tècnic del mes, Pedro Martínez, ha sigut nominat per la Lliga Andesa com el millor tècnic del mes de novembre. Guardó que ve a ratificar el seu bon treball al front de la banqueta de València Bàsquet. 11 i 36, la pregunta en el WhatsApp. Ja sabeu quin és el nostre número. 627 la pregunta com vos agradaria que fora el nou entrenador del València a tornada de pausa vos sentim o sentim les vostres primeres veus un extracte, una selecció que serà amplificada, com no, a partir de les 12 i mitja. Ara la pausa, això és Esports 97 nit, amb molta tela que tirar en la 97.7 Ràdio. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Cómo estás? Soy Lucas Oro, jugador del Valencia. Nosotros correremos, defenderemos, marcaremos goles y siempre dejaremos la piel en cada minuto. ¿Y vos qué vas a hacer? Consigue 30 collarines de Estrella Damm para venir a Mestalla a apoyarnos. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Damm y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Damm, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Marque siempre su tiempo con la colección de relojes de Levante, el mercantil valenciano. Seis exclusivos relojes de alta precisión, tres modelos World Time International para hombre y tres modelos Brenat con elementos Swarovski para mujer. Primera entrega el domingo 6 de diciembre, el reloj y mola de caballero por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Vanga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasion.com Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 39, es tracta dels millors WhatsApp, 627 98 03 36. Com vos agradaria que fora el nou entrenador del València? WhatsAppéame WhatsAppéame Hola, bona nit a tots, sóc Maria i vos estic escoltant des d'allà. Mireu, eh, a mi m'agradaria que vinguera un entrenador que tinga experiència en una lliga de nivell per a que així puga establir ell mateix un criteri de joc coherent i personal des d'un primer moment i que no vagi canviant d'idees segons li, li apetisca a ell. I també que siga conscient de que està entrenant al València Club de Futbol i que això suposarà una sèrie de responsabilitats que, que com professional haurà de fer front. Jo sóc Cristóbal de Picassent. Bon entrenador per València? N'hi ha molts. Esperem que no s'equivoquen. I que el Mendes, sí, la madreta de, de l'IM, me pareix molt bé, però que l'IM, el tio Mendes, està enganyant-lo a caixes destemplares. Gràcies. Hola, muy buenas noches. Un saludo desde Suiza. sigo siempre al Valencia desde la distancia y espero que el nuevo entrenador del Valencia sea un tío conocido, <laughs> que, que todo el mundo eh, reconozca, que aporte experiencia al equipo y de los que han salido me gusta especialmente Juan de Ramos, un tipo, un tipo serio, con experiencia en Europa, en España y que tiene títulos con, con el Sevilla, ¿no? tan importantes como Copa de la UEFA, Supercopa, grandes clasificaciones en liga y luego pues su experiencia en el Tottenham o en el Real Madrid. Un saludo. Hola, soy Causias de la Alcudia. Bueno, espere que, que no venga un entrenador que siga de la órbita de Méndez, bueno, de la órbita ni de la galaxia, porque si no, no cabrá la temporada. Eh, la ficha está pro calenta. pero que venga un entrenador que liquide fique tales cosas que los jugadores el respeten Porque que tenga títulos, porque si no los jugadores eh, pues de ahí lo que vulguin. Y tendrán excusa, y ahora espero que venga uno que siga muy que no en capa excusa porque ahora la, la pilota estarà més de d'ells. Gracias. Hola, me llamo Alex, os escucho desde Girona. Y bueno, eh, referente a la pregunta, pues bueno, yo creo que como me gustaría que fuera el entrenador, simplemente me gustaría que, respetara, el escudo, ¿no? Eh, más allá de que sea más o menos exigente, de que lleve a los jugadores a raya, de que sea más ofensivo, como sea tácticamente, bueno, eh, qué estilo de juego imprima. Simplemente me gustaría eso, que, que el escudo y, todo lo que es el Valencia, ¿no? Hola, soy Vicente de Moncada. como entrenador eh, me agradaría algo que ya ha entrenado en la Liga Española que conega un poquito lo que es eh, España y sobre todo eh, Valencia Valencia. Gracias. 11.42, Desde Moncada Moncada fins a Suïssa, eh? eh estos whatsapps, 12 y micha tindrem estos Y toda la resta que vagin enviant tres tres 0336 con vos agradaría que fuera El entrenador no del Valencia pues ya está Nuno está fora la cosa arrancaba Muy pronte desde Primero de del ya está tenemos nuestro Hola Folgado. Hola Folgado, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, a partir de ahí ha comenzado a reunirse, Nuno, seu cos tècnic, els advocats, l'Aijun, eh, han parlat amb la plantilla, fem una miqueta una mm. cronologia de dades, fins a aquestes 7 i quart de la vesprada en la qual compareixia l'Aijun, la qual la sentirem, sí. tot el que ha passat per davant. Sí, bueno, molt ràpid, eh, Manolo, la reunió que acabava passades les 7 de la vesprada, vora les eh, 8, i l'explicació que posteriorment oferia l'Aijun en la roda de premsa, Manolo, és que el problema residia en els eh, advocats que tenen que posar-se d'acord a l'hora de redactar els contractes, eh, de traduir-los, de posar en eh, ordre i d'estar d'acord en totes i cadascuna de les eh, clàusules, però eh, en cap moment i tot el que ha durat, que ha sigut molt llarga, i sa reunió, la IJUN diu que no hi ha hagut cap eh, problema amb eh, Nuno, que efectivament era dels primers de vesprada i vora les 8 era abandonar les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. El tècnic que arribava a les 9 menys 10 del matí... 7 menys 12 és quan s'ha... Perdó. Eh, eh, se anat. 7 menys 12 encara que sí. 18.48 de la nit és el moment en el qual, en un cotxe blanc que no era el seu, per intentar despistar a la premsa... Ha arribat en el mateix. El que no sé és si mm. ja ha arribat en un cotxe que no és el d'ell per a despistar-nos, si també se anat amb el mateix. Sí, sí, han eixit els quatre, cadascú en el seu cotxe particular, però com a curiositat és cert, Nuno anava en un cotxe que no era d'ell per què anava un cotxe que no era d'ell? Pues probablement igual per a que no captaren la, la imatge que tots estaven esperant, l'eixida de Nuno dalt del seu vehicle eh, habitual. Però bueno, com te deia, efectivament, eh, el primer de vesprada, després de la reunió en abandonar les instal·lacions de, de Paterna, arribava el primer pel matí, 9 menys 10 aproximadament del matí, passades les 10 arribava Quinco, al voltant de les 11 arribava la presidenta Laijun, arribaven els eh, advocats, y comenzaba en una serie de eh, reuniones reunions de esa reunión importante en la que es decidía el finiquito per al técnico del en Nuno Espíritu Santo que Manolo probablemente cobre de las dos temporadas y Micha que le restaban por eh, cobrar una temporada y eh, i que ascendís a vora 3,6 milions eh, d'euros. Per tant, Nuno que s'emporta 3,6 milions eh, d'euros, el concepte del que li faltava per... No perdona com... ni el paquet de pipes. No perdona ni, ni el, el paquet, paquet de, pipes. pipes. Sí que perdona la última temporada perquè crec que hi ha una clàusula per la qual no obligava... Eh, a a pagar. Exacte eh, diu un fins que hi havia una possibilitat, que era si Nuno tornava a entrenar a base de temporada és quan deixava possiblement de Persebre, eixa eh, última temporada, així que més o menys, perquè no, no l'acabarà col·locant Mendes. Sí, esta la cobra sencera, la, la següent també, el que no cobra és eh, l'última que has de complir contracte, però bueno, 3,6 eh, milions eh, d'euros, mm -hmm. se reunia primer mhm. eh, Nuno amb la plantilla, els deia adeu, reunió Manolo molt, molt, molt ràpida, molt, molt lleugera, el tècnic que ha agraït la col·laboració, l'esforç dels eh, futbolistes, ha quedat bé en definitiva amb els eh, futbolistes, cap de futbolistes li ha dit absolutament res en contra, reunió sense cap tipus de, de tensió, en aquesta reunió estava present la presidenta i també eh, Quinco, en el moment Nuno acaba de dir adeu als eh, futbolistes, s'ha quedat eh, Lai Hun en el vestidor principal de Paterra, en companyia també de, de Quincó, i també ha xerrat amb els futbolistes, però l'únic que els ha dit Manolo és que espera que traguen aquesta situació en, endavant, que col·laboren, que vagin tots a una, eh, que remen tots Eh, a l'hora de millorar esta, esta situació i els ha comunicat que eh, Boro, amb la col·laboració de Phil Neville, van a quedar-se de moment eh, com a solució d'emergència de, i com a tècnics, diríem, de, de guàrdia, a l'espera de que el València Manolo incorpore el seu eh, entrenador. No els ha dit en quin tram de partits estaran presents, simplement els ha dit que de moment davant el Baracaldo estarien, que ja veurem què ocorre el dia del Barça, però que de moment manaboro amb la col·laboració de Zinedine. Sembla que és eh, Barça també segur i que molt probablement s'estudiaria la possibilitat de que extengueren el seu regnat, per dir-ho d'alguna manera, fins al dia de la Champions contra el Lió. Bueno, pues a partir d'ahí, Manolo, primer reunió d'un nom a la plantilla, després la de l'Aijun, i acte seguit, pues els eh, advocats que han tractat de posar-se d'acord a l'hora del finiquito de, de Nuno en una reunió que jo no sé si conforme passen les hores trascendirà alguna cosa més, alguna cosa més, Manolo, però que a mi m'ha semblat molt llarga. Molt llarga, les reunions probablement han acabat passades les 11 i mitja del, del matí, i acabes de comentar tu, jo no recordava l'hora exacta, 18.48, Nuno se n'anava de, de Paterna, vull dir, han dinat allí, Manolo han berenat, eh, han armosat, han estat molt de temps uh mhm. -huh. reunides totes les parts en les instal·lacions de Paterna. Durant un moment, en aquesta reunió, també s'han acostat José Ramón Alessanco, que no sé exactament encara què és el que fa a Paterna, però que, bueno, que, està, que està a Paterna encarregant-se de la direcció esportiva de, de la ciutat esportiva de Paterna. També ha passat Mm, Curro Torres, el tècnic del... El filial? Del filial, i jo entenc que conforme passen les fores, Manolo, entenc que s'enterarem de, de més perquè la reunió ha sigut molt llarga i a mi no me quadra una reunió tan llarga només per a tancar un, un finiquito d'un tècnic quan després la Ijuna ha dit que no hi ha hagut cap tipus de problema entre en uno i, i el club. Bueno, eh, dos cosetes, dos detallets. Eh, César Pauli, el entrenador de Chile que suena per acaba de autodescartar en una radio argentina. Y la otra, Misache en Instagram de Nico Otamendi a Rodrigo de Paul. Te mereces lo mejor, amigo. Sé que la vas a romper. Llegó tu hora, crack. Eso es un palanuno en uno tota en la extensión 11 y 49. Anem a sentir a l'Eijun? Sí, ahora pueden conocer también, Manolo, si la decisión de Scloure. Negredo o ¿Es de Meriton o es de Nuno? Era del 1 o, de o era de Meriton o era de uno Pero a Melvisti vistiplau de, de, Meriton. de sí, siguen de dubtes també enseguida seguida el tema a la presidenta Laijun que ha ofrecido una roda de prensa passades les set de la desprada Y una volta conclosi A reunió a Nuno, advocats, etc en las instalaciones de la ciudad deportiva de, de Paterna Explicaba de esta forma la decisión de prescindir de Nuno Quiero anunciar que en uno Espíritu Santo se ha desvinculado del club como primer entrenador por acuerdo mutuo con el Valencia. Hemos estado de acuerdo en que va en el mejor interés del club empezar una nueva etapa. Le damos las gracias a él y a su personal por su aportación en esta temporada pasada y por llevar al club a la Champions League este año. Y les deseamos lo mejor. Lai Manolo a pregunta importante, en vez destacada desde la rueda de prensa sobre eh, la presencia de Jorge Méndez sobre diría, totes cada una de las operaciones eh, que efectúa el Valencia ha tenido esta respuesta I am actually quite la verdad es que estoy bastante harta de que hablemos de Jorge Méndez en todas las ruedas de prensa. Si Méndez um, controlara el club, Nunos no se habría ido uh, hoy. Todo está basado en los resultados, en el rendimiento y en el esfuerzo. Y lo mismo para los jugadores um, que hemos eh, contratado, los, tenemos porque creemos en su potencial. Yo no quiero ser muy complaciente, pero sí que creo que tenemos un buen equipo. Sin embargo, ahora no, están, no estamos jugando como equipo. Y, y por otra parte, en cuanto al nuevo entrenador, yo realmente no creo que vaya a ser nadie que tenga um, ninguna relación con Mendes. Eh, quiero subrayar que el entrenador que vayamos a traer lo será por sus uh, credenciales y por sus cualidades que vaya a aportar al club. Eso es lo esencial. Uh, Laijun, parlant de Mendes, la pregunta también ha sigut, Manolo, qui a decidir la elecció del nou entrenador. Açò desvela que no és una deuda de Nuno, és una destitució. Dius, si Mendes va anar en el club, Nuno encara estaria així, no se n'haguera anat. Què té que veure? Si és Nuno que vol anar-se'n, mane Nuno, mane Mendes, mane Lim, o Manelo La Flores en pau descanse. No té res a veure. Ahir, en aquesta resposta, que se li escapa a l'Aihun se demostra que no és una deu de Nuno, és una destitució per part del València Club de Futbol. Més coses, Salva. Més coses, Lai que ha reconegut una errada, Manolo, en la elecció de... Bueno, en el fet de no haver decidit abans tallar la trajectòria de Nuno com a tècnic de València. Eh, es verdad que este tipo de problemas con el entrenador uh, ocurren a menudo en los equipos de fútbol, pero hay que tener en cuenta que la propiedad uh, está por encima del uh, entrenador. Y esto pues nos lo tenemos que tomar como un pequeño paso atrás, pero tenemos que seguir en la dirección que nos habíamos marcado. Bueno, i també ha reconegut que qui s'encarrega, com dèiem abans, de contractar el nou tècnic, tenint en compte que en València no hi ha un director esportiu, no va ser Mendes, com abans ha, eh, ha comentat la presidenta, va ser el propietari, va ser Peter Lim. El señor Lim, naturalmente, va a estar directamente implicado en esta designación porque es un nombramiento muy importante. Y esperamos volver aquí dentro de unos pocos días o semanas para hacer el um, anuncio. Así que l'IM encargará directamente de la contratación del nuevo entrenador que ha de tindre este perfil, según la presidenta. Yo creo, yo creo que ahora lo más importante es buscar uh, un nuevo primer entrenador que aporte mm, liderazgo en el vestuario y un nuevo enfoque para el equipo. Direcció esportiva. Se li ha preguntat si dins dels canvis que pretén introduir Meriton està la elecció o el fitxatge d'un director esportiu. Sí, eh, siempre revisamos nuestra estructura deportiva y lo vamos a seguir haciendo, pero como ya he dicho, la primera prioridad es buscar un primer entrenador. Prioritat, buscar un nou entrenador que l'incorporarà l'IM. Després ja veurem, no ha sigut massa clara al respecte sobre la incorporació no, d'un director esportiu. Missatge també de l'Aijun, Manolo cap a l'afició. Um, um, en deporte el resultado es lo más importante. Siempre hemos hablado en, términos institucionales de compromiso a largo plazo. Y sin embargo, en deporte hablamos siempre a corto plazo, hablamos de hoy. Eh, pero yo espero que nuestra afición, que ha sido tan leal, eh, pueda entender esto, que ambas figuras tienen que ir bien juntas. Yo sé que en fútbol, si no se juega bien en el campo, el resto se olvida. Y lo que quiero es recordar a todos que hace 12 meses, cuando yo llegué, el club estaba en quiebra. No había dinero para pagar. Yo creo que todos amamos este club y este proyecto necesita que todos participemos en él de manera positiva. Eh, los accionistas, el equipo, la afición, todos tenemos que colaborar. Y si no estamos unidos, no podremos hablar de un futuro para el club. el missatge de l'Aijun cap a l'afició i el seu descontent. Mm, se li ha preguntat, última pregunta en la roda de premsa, la feia el company de Superdeport Andrés eh, García, que també ha tirat avui hores des de la ciutat esportiva de, uh mhm. -huh. de Paterna, si no sols el València anava a incorporar un, un tècnic, sinó que si a més anava a incorporar futbolistes. Uh, Lo primero que tendremos que hacer es dejar al nuevo entrenador que se sitúe y que decida. y entonces veremos cuál es el resultado de, esa, consolidación y de esa búsqueda, uh, de, ese estudio de la situación por parte del entrenador. Yo, sinceramente, creo que tenemos jugadores de buena calidad en nuestro equipo y la, que la cuestión uh, es reorganizarlos. Bé, pues, eh, l'Aihun, Manolo, repassant els aspectes de més eh, mm -hmm. interès que ha donat la roda de, de premsa. Ha, ha tingut més, més eh, arguments eh, i ha tingut també eh, paraules per a parlar de projecte de, en quant a paterna, mm -hmm. jovens, etc. Eh, ha volgut remarcar moltes voltes eh, allò de que entenc que la gent si no guanya l'equip s'enfade, però que la gent entenga que l'any passat l'equip eh, estava, estava quebrat quan ells arribaren i sobretot Salva ha oferit o ha repetit moltes voltes la paraula, la paraula lideratge que busquen un entrenador amb lideratge Sí, parlat de credencials però parlat també de, de lideratge sí, uh mhm. -huh. efectivament Manolo eh, Per tant, quin perfil s'està buscant? Pues home, la pinta que té perquè primer s'ha parlat d'un eh, home en trajectòria i després ja ha dit que no tenia per què ser un home en una llarga trajectòria, si més no que fora un home de caràcter i de, i de lideratge, podríem dir, en totes les reserves, però que el València està buscant el seu Simeone. Altra cosa és que tu trobes algú en el mercat que quadre, que done eh, ixe resultat, eh, que s'adapte com s'ha adaptat. Eh, és molt complicat. Eh, però sembla que sí, que va buscant aquesta situació el València Club de Futbol per a la, per a la banqueta. Eh, en una estada, com dèiem, de Neville i de, i de Bolo Salva, que com a mínim sabem que és de dos partits i podria fluctuar fins i tot al tercer, perquè també s'estima que a lo millor seria un marró que no li tocaria eh, menjar-se a qui vinga el carregar amb una eliminació europea, que realment no, se va, no va ser un marró de, de qui vinga, perquè tot el món jo crec que assumís que s'hereta una situació que va deixar l'Uno. Sí, però si a més eh, acompanyen els resultats, uh mhm. -huh. si el València accedís a la ronda de, de Witten, seria un èxit ja del nou tècnic, sempre que arribarà temps per a fer-se càrrec de la plantilla per a aquesta eliminatòria. El que està clar, Manolo, és que Baracaldo, banqueta per a Boro i Neville, Barça, banqueta per a Boro i Neville, i ja veurem que és el que ocorre el dia de la Lliga de Campions. La Ijuna parla de que el nou tècnic podria arribar en els pròxims dies i setmanes. setmanes. Sí, ha sigut, un, sí. ha sigut una de les respostes que ha donat mm. la presidenta del, del València de Futbol en el dia d'avui, que sí que és cert eh, que s'ha mostrat molt farta que li pregunten per Mendes, però és que mentre Mendes continua pulvant en l'òrbita del València de Futbol, va ser una pregunta que a la volta de Comparega en roda de premsa se li va fer a, a l'Aijun. Sí, també ha dit, Manolo, no sé si per allò de cobrir-se les esquenes de cara a que finalment la decisió d'incorporar al tècnic també estiga assessorada per Méndez, ha dit, creo que creo que uh -huh. el técnico que, ve, que venga, no recuerdo exactamente lo que ha dicho posteriormente, pero dice, creo que el técnico que venga no tendrá nada que ver con, con Méndez. posa Posa't esa coletilla del creo que, entenc que per si de cas, a última hora, pues es l'IMC qui decidís que efectivament continue eh, assessorat per... Eh, per Mendes a l'hora de, de la incorporació del nou tècnic. Demà, segon entrenament amb Boro i Phil Neville i primera roda de premsa de Boro com a tècnic del València de Futbol en esta tercera etapa, si no recordem malament, que se fa càrrec de manera interina del València de Futbol. Sí, està present en, en, en la taula de la, de la mm. roda de premsa de Paterna. Pensaven tots que anava eh, a parlar sobre la seva situació, però no, simplement ha estat allí donant-li, entenc, suport a la, a la presidenta en la mateixa eh, taula. Davant en la primera fila pues, estaven els integrants del seu cos, cos tècnic però demà, pues sí, eh, sessió preparatòria, llista de, de convocats i roda de premsa de, de, de Boro previ prèvia a aquesta primera experiència en guany de, de Copa per al València. Perfecte, doncs pues anem a deixar-ho així, s'acaba ja, s'esgota la primera mitja hora informativa, de seguida entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Avui hi ha molta tela que tallar en este adeu de Nuno Espíritu Santo al València Club de Futbol, com dèiem, a les 6 de la vesprada de 48 minuts el tècnic enfilava la porta d'eixida de la ciutat esportiva de Paterna, ja no ho feia com a tècnic del València. Tot això i moltes coses més en el debat, que comença ja. Esports 97 nit. La tertúlia. Les 12 de la nit i dos minuts arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Són estos... Duguem una sèrie de programes des de fa ja 10-15 dies eh, que una hora se queden curts. A més, és que la gent mos ho diu. Ah, allargueu més! Tal. Home, ja... hauran de metre's més coses que, que les posen no a sentit per les nits en la ràdio, no? Està... Que jo vos ho agraïsc. A veure, que jo... Que la gent que que la gent que ve i que eh, mos dona l'enhorabona, com per exemple avui quan estàvem en Paterna treballant o s'acosta pel carrer i te diu que, que te sent en els partits el, que és molt bonico i que demostra que esteu ahí que estem encantadíssims, encantadíssims. no me desmontes la, la taula, colgado eh, però que a més de tot això eh, hi ha més coses a la ràdio eh, avui a les eh, set i quart hem fet una edició especial del eh, Esports eh, 97 a mitja roda de premsa eh, de l'Aijun en Paterna i a hores d'ara eh, és moment de començar el debat de tertúlia d'anàlisi amb els nostres contentures de dilluns, amb els tres que ja estan per així. Director de Superdeporte, Julián Montoro, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Així fem Pots seguir un somriure? Pots seguir un somriure? Està content, no, Montoro. Sí, té casi... vist somriure, t'he mi somriure, no, sí. Estic un cafè. Ja, ja, ja, i somrient. No. <laughs> Uh. Eh, faltaría plus, vos el amo. Ens acompaña el presentador y compañero del Murciélago Levante Televisión, Vicente Sempere. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Pues eh, así estem, rematando la jornada que entre la derira de Wii se fan pesadetes, pero estén para, esto, para estos días Están bien, eh, a veure, estos días no agraden porque no son cosas positives, seria millor que València anara líder i, i classificar per a la Champions, però bueno. Però un excés d'hores per celebrar un títol, per fer una especial Exacte. per un títol, això seria molt bonic. Però també de veres que periodísticament no està malament. O sigui, aquí és que la, president, que la presidenta parlar, que, que no parla mai, pues, escolta, és una, és una cosa... Correcte, correcte. Eh, i és més, ara en la segona part, sobretot de la tertúlia, eh, aprofitarem per a repassar algunes coses que ha dit l'Aijun, que mos poden donar... Per què no parla més i s'adona? Alguna, alguna pista. Don Jaume Ortiz, què tal? Molt bona nit. Moltes noches. Com està vostè? Home, nosaltres estem preocupats, però dins de preocupats pues, és com aquell, si tens una preocupació i vas al metge i comences a veure la malaltia, pues pense que és important que se facin fets importants i que avui s'ha determinat, jo penso que això és molt positiu, jo penso que la presidenta ha estat a un nivell molt alt, explicar moltes coses que no hi hem sentit, i bueno, si havia que tenim una crisi, i això és evident, doncs el que ha que fer aquesta crisi és tratar de salvar-la. I la millor manera és, que començar a fer canvis, canvis que estàvem d'una manera descomptats ja, i que d'alguna manera pense que el projecte de Peter Lim vol ser fort i, i n'hi ha viatges que us equivoca i és molt important equivocar-se i donar-li solució eh, jo a veure este migdia ho comentàvem, ho, comentàvem, ho parlàvem en el Murciélago Eh, jo crec que tot en la, tot en la vida, eh? tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot eh, passa per una fase d'aprenatge i d'equivocar-te, i després d'equivocar-te, rectificar. Eh, veurem en quina mesura la rectificació eh, és plausible, és eh, evident i és millorable. El que sí que és eh, indiscutible, senyors, per cert, vos recorde que estem tirant eh, avui de WhatsApp 6298-0336. Eh, la pregunta que vos estem fent és com vos agradaria que fora l'entrenador del València i que vos sentirem a partir de les 12 i mitja. Fem, hem fet una primera aproximació, com sempre, perquè la promesa és que els dilluns hauríem vosaltres. És, sou el nostre primer contingut, la vostra opinió, però també volem sentir el major nombre de gent. A tots va ser impossible dir, perquè lo del WhatsApp avui està sent una bogeria. Cada setmana en sou més i vos ho agraïm, eh, eh, però intentarem que pugui ser molta gent. 6298 93-889-0336, nota d'àudio, com vos agradaria que fora el segon d'endemà de València. Era evident, senyors, que Nuno ja estava eh, a la vora del precipici, que ja estaven juntant-se massa coses, que en un principi és cert que la idea de la propietat era esperar fins a l'últim partit de la primera fase de la Champions, però arriba un moment en què, eh, quan ja algú li diu a Peter Lim és millor que no vingues a València perquè la cosa està molt mala, a la fi, el futbol, per molt que no siga amic de qui és, és igual en totes les altituds. Si quan la pilota no entra, s'acaba trencant la corda sempre per el mateix puesto. a mi han mesurat malament han mesurat malament els, els temps des del moment en què ahir Nuno no tenia que haver estat en la banqueta de Sevilla, perquè has desaprofitat ja un partit davant, damunt d'un rival que possiblement siga directe, encara que després de lo que vaig veure del Sevilla, el Sevilla jo crec que va acabar la Lliga pitjor que el València, de segur, i patirà, perquè és un equip prou, prou justet, i, i si continua Emery millor encara, per al València vull dir, <laughs> però jo crec que el, el Meriton me dis malament, perquè el quadre que fa el València a nivell nacional, que és un més, però jo vaig passar vergonya, o sigui, vaig fer un exercici d'extraure'm de, del dia a dia, no? perquè evidentment la notícia en uno pues, a tots mos, mos atropella i teníem ganes de que correguera perquè veien que l'equip no funcionava, però clar, veus com és la lectura que fan eh, mitjans de Madrid o, o, o per Twitter gent que no controla la informació de València i la veritat és que València ahir fa el quadre o sigui que, que durant el partit se filtre durant el partit que en uno va dimitir quan acaba el partit vull dir, doncs, què feia ahir? i el, i, i el, el partit l'analitzes, el tornes a veure i dius és que possiblement siga el partit més ridícul de la història del València. O sigui, no llançar a porteria, no acostar-se a, a l'àrea del Sevilla. O sigui, és, és una cosa que jo crec no que... No el Val... un puñetero córner. Ahir el València... No un puñetero en Boro, en Boro, ahir el València guanya en el Pizjuán. és el meu punt de vista. Bueno, jo... I <laughs> sa línia totalment estem tots d'acord perquè a ningú li agrada el que l'entitat pues, en molts moments pues, va demostrar i a vegades, pues, clar, el mal m'imagino que venia de que d'uns eh, uns acords o uns acords que s'havien fet antes pues en aquest moment optaren perquè continuara o no continuara, que era pitjor, perquè ha que dir-ho així, i crec que la solució pues, se va donar és que acabe, però estava clar que independentment del resultat eh, havia finiquitat ja la seva trajectòria, però clar, al final qui va pagar és la imatge del València i, i si la imatge del València en aquests actes ja es perjudica, deportivament sí que teniu raó per dir que és dels partits més de més impotència i més ridícul a nivell de donar un plantejament d'un equip que va estar, com diu, molt justet i que és un equip que afortunadament per les aspiracions de València pense que té la seva, les seves possibilitats intactes a poc que canvi un poquet el sentit i les ganes i l'acert. Està bé perquè estem arrencant d'un partit, tot, per dir d'alguna manera, eh, tot l'últim, eh? que és el partit de Sevilla i tot el que passa després. Julen, per a, ti, eh, per a tu, perdona, és eh, una eh, temeritat que un entrenador ja destituït se sentara ahir en la banqueta del València de Futbol? Jo és que tampoc voldria mirar massa enrere, no? Jo crec que la presidenta ha desmuntat en uno en quatre paraules, ha desdramatitzat de d'una persona que s'havia fet a si mateixa el centre de, de, de tot el projecte i de, de tot el present i, i futur del, del València això com, com dia Jaume eh, en, en una intervenció jo crec que molt positiva i molt acertada crec que l'Aijun ho ha desmuntat rapidíssim Uh -huh. o sigui, la... jo, per a mi hi ha una, una frase, una frase demoledora que és la propietat està molt per damunt de l'entrenador hi ha moltes frases, després es podem repassar. Sí, sí. Hem vist ja eh, la realitat, que, que era un entrenador que no era l'elegit ni que estava en un altar, sinó que era un entrenador que estava siguent des de fa setmanes ja mm, vigilat i, i, i analitzat perquè, perquè havia moltíssims dubtes de que de que poguera acabar fent-se en, en, en l'equip i en la situació, no? Mm, jo preferiria i voldria mirar endavant eh, perquè bueno, ja, ja no sé qui serà l'entrenador uh -huh. espero que siga una persona normal i bueno ja saben que n'hi ha a València més allà de, de Nuno i de, i de tota... I si no, i si no n'hi ha, tota tindrà que aprendre, d'aprendre a caminar sense Nuno, perquè ara pues sí, sí que hi ha història en el, en el València Club de Futbol. Eh, vos sorprèn una reunió tan llarga el dia d'avui en Paterna? Vol dir, si era una renúncia eh, perquè s'ha allargat tant la reunió amb els advocats de Nuno i del cos tècnic bueno, la, una renúncia que vol dir la presidenta ha donat en principi era una, era una dimissió de, de Nuno sí, lo, que se va pintar a ir. la presidenta sabe lo que ha dit que que els acords són ràpids i els abogats es fan llarg. Correcte. Jo, abundant d'això, i me permetis que avançar un poquet a Vicent, crec sí. que, que avui és un dia antes i un després, i el més important de, del València s'ha demostrat que la presidenta no està de Floreros i que ha demostrat que és una presidència en tot el que conduïs a decisions i explicacions i crec que és un dia molt important per a aquest projecte i espero que aquests canvis i les explicacions que ha donat siguen, com diu Julià, de veres, per, per comencem a ser positius, anem a veure el que ve, el que està passat, està passat ahir. Són errors que s'han comets i espero que no se repetisquen, però pense que és un dia molt important avui del València uh mhm. -huh. i tots pense que tenim la sensació de que tenim una presidenta de molta categoria que és, que és una dimissió, evidentment no s'ho creu ningú. Home, hi ha, una frase, hi, ha, hi ha una frase que desmunta la teoria de la dimissió, que és quan l'Aijun diu eh, Mendes no mana en el València si Mendes mana en el València no, no, no, estaria estaria fora Escolta, si és una dimissió, és una dimissió mane qui mane Exacte no, i, i, i avui s'ha notat en la roda de premsa que, que, que per, per, per un punt de vista eh, que l'Ei Juli tenia ganes en uno jo crec que li ha pegat 4 o 5 carres ahir ja ho contarem per la nit saps que avui també ho hem contat sí, sí, sí, la presidenta estava eh, eh, mm, mm, farta ja de que Nuno es elegància, però... Ah, no, no, que, que Nuno es permetera el luxe constantment de votar-se l'autoritat de la presidenta l'Aijun estava farta d'aquesta circumstància. Sí, I clar. jo crec que avui, en efecte, ha tirat alguna càrrega de profunditat, com fa ella, sense alçar la veu, sense alterar-se, però, en efecte, si tu vas llegint entre línies, sí, sí, sí, sí, sí. baixint d'esta història. I no era ni una volta ni dos que Nuno ja se pensava de fins i tot per damunt de l'Aijun, se l'havia votat, i això a l'Aijun li havia sentat molt malament. Estava farta de que Nuno se prenguera aquestes atribucions com si ja fora pràcticament el president executiu del València Club de Futbol. Però ha dit una frase que en una frase eh, ha aclarat dos coses. Ha dit que si Mendes fora la decisió que tenia o la intervenció que tenia, en este moment Nuno continuaria. Entonces, eh, el missatge és molt important. Primer, que Nuno no continua perquè eh, el Consell, al seu cap, la presidenta, han dit que no, i Junten Peter Lim, que és el propietari, però la segona també és patir-li que, bueno, que Mendes a fer el que ha fet, però m'imagino que a partir d'ara les coses van a canviar i aquest missatge ho ha dit molt clar, perquè a més no se pot dir millor bueno, pues, com diem antes, anem a veure si efectivament aquests canvis que se vislumbren a banda que siguin pares, són els que pensem tots en el de València, perquè així tots pensa que estem d'acord que si ha vingut un, un senyor a ficar diners, jo crec que el projecte d'ell és molt important i de, i, i de moltes ganes, però tant el que volem que li escavia d'ell perquè s'ha a favor jo, de València. Jo crec que en això eh, i, i com deia, eh, podem entrar a, a després vull que arribarà igual, però en això sí que he notat algo dolguda a la presidenta Lei Hun recordarem a la gent que entenen que el que l'aficionat vol és que guanyi el seu equip <laughs> però recordant que fa un any ja arribaren i l'equip estava en quiebra, en, quiebra, en fallida tècnica sí. i sí que eh, he notat com si l'Eijon estiguera demanant no ho ha fet així clarament però sí com si l'Eijon estiguera demanant alguna més de respecte Eh, al voltant del que, del que és la, la figura de Peter Lim i de, i de Meriton i la seva aposta per el València de Futbol. Però està en les seues mans, eh? Després de tot el que ha passat en Nuno, si, si la gent, l'afició, detecta que això és un, un punt y que demà eh, Méndez coloca, Punto coloca una entrenador así i tot seguís igual i tal, pues, pues, al final això sí que li, sí que li va passar factura. Però això ja ha dit ella que no, Julià, ja és algo, eh? Mm, és que ho ha dit, eh, eh, però almenys al nivell de l'entrenador no pot fer-ho perquè ha dit que per a res va ser intervindre en això, ja, ja ha ensenyat un camí. Jo m'ho crec per una raó, perquè sé que la presidenta és una persona intel·ligent. No, això t'ho dic jo. I, i, i, i, sap eh, quin és el camí que n'hi ha, que ha que prendre ara per a reconduir... Està, molt treballat. Entonces, a, a partir d'ahí, eh, si, si ella diu que l'entrenador que va vindre no tindrà cap relació en, en Mendes... No. Jo, ha dit, ha dit jo i ara mi... sentirem, crec... No, no, no, no deixa, deixa. No, no, no, no, no, no, no, no. ha dit, crec bueno, que l'entrenador que va vindre no tindrà relació bueno, amb Mendes. Jo creu, ha dit. Sí, sí. Crec... Pues, que de... jo, pues jo crec, uh -huh. crec que és de veres. Home, i, i jo crec que I no és el mateix. Estàs perfecte dret, clar que sí, però després de veure, per exemple, el, el que va córrer, en recordeu-se d'Otamendi, que semblava que havia de 50 quilos, i l'únic que va dir és la clàusula d'Otamendi és de 50 bueno. quilos, no, Otamendi no eixirà mai per de la, de la seva clàusula, a la fi jo ja les paraules les agarré literalment i entenc que hi ha gent com, com eh, Julián que pot entendre que el que ha dit la presidenta jo és també ho entès igual eh? una, una invitació no, no, a dir que, que algo està canviant Home, a veure, quan li pregunte per Mendes Manolo mm, si, si Mendes fora intocable per a Lijun la resposta no haguera sigut estoy harta ja del tema de, de que me saquéis el tema de Llore Méndez. Podria haver sigut més, en serio, o sigui, me, menos contundent. O sigui, ella està farta de que li pregunten per Méndez, però està farta de Méndez. O sigui, jo crec que realment és com que aquest tema ja això vull veure l'incomoda. Jo crec que sí, i, de fe, i, de, i després Veurem. per què se pillas dins dient que creo que no va ser un entrenador de Méndez? També és cert que és una de les eh, notícies, no, és una de les eh, dels, dels rumors que va circulant durant tot el dia que eh, l'Aijun ha recomanat que el proper entrenador no siga de Jorge Mendes és una, és una realitat 12 i 17, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida hi ha molt de debat encara per davant perfil de l'entrenador va canviar o no va canviar eh, la estructura esportiva del Proyecto de Meriton en Valencia eh, Ni a moltes coses de que hablar fins a la una de la matinada. 12 i 17 encara, 43 minutos per fins a la una de la matinada. Esports, el 97 nit. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Pello. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, sub www.proocasión.com. Proocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 20. Estàvem, ha parlat eh, Julián Montoro sobre les paraules de l'Aihum, al voltant de l'entrenador, al voltant del tema Mendes. Eh, ahir anem a sentir a l'Aihum desmuntat, desmuntant, perdó, jo crec que eh, d'una manera involuntària però ha desmuntat la teoria de la dimissió perquè és quan diu la frase de si Mendes va anar en el València eh, no continuaria eh, per tant això no té res que veure amb una dimissió jo llevaria lo d'involuntària però bueno Ah, bueno, val, perfecte. <laughs> també està bé que facis aquestes acotacions. Sí, sí. I també és quan diu que ell ja creu que el pròxim entrenador no el triarà Jorge Mendes. I am actually quite La verdad es que estoy bastante harta de que hablemos de Jorge Méndez en todas las ruedas de prensa. Si um, Méndez controlara el club, Nunos no se habría ido uh, hoy. Todo está basado en los resultados, en el rendimiento y en el esfuerzo. Y lo mismo para los jugadores que hemos eh, contratado, los, tenemos porque queremos en su potencial. Yo no quiero ser muy complaciente, pero sí que creo que tenemos un buen equipo. Sin embargo, ahora no, están, no estamos jugando como equipo. y por otra parte, en cuanto al nuevo entrenador, yo realmente uh, no creo que vaya a ser nadie que tenga ninguna relación con Mendes. Y eh, quiero subrayar que el entrenador que vayamos a traer lo será por sus credenciales uh, y por sus cualidades que vaya a aportar al club. Eso es lo esencial. ¿Qué vos sembla este, este fragment de la roda de premsa? Estàvem comentant tot fora de micrófonos uh mhm. -huh. que efectivament eh, ha deixat les coses molt clares i jo crec que no n'hi han dubtes, eh? no ha dubtat en un moment, eh, ha tallat el tema de una manera, diria jo, prou, prou forta i, uh mhm. -huh. ha dicho que, bueno, que, que efectivament los jugadores se tienen que defendre i el que diu és que tenim una... No pot dir que tenim bon equip, perquè això és un altre tema, però que sí que tenim una plantilla i el que fa falta és un entrenador que li està rendiment. Això ho ha dit molt clar i d'alguna manera deixar clar que el que fallava en el conjunt era pues, que avui ha acabat. Jo no entenc com esta dona no parla més, de veure Manolo. O sigui, sea, eh, és que n'hi ha moments d'incertesa en el valencianisme i, i, i hem, hem fet tertúlies, però hores i hores de tertúlies <laughs> divagant. Si està estat isquera, jo no te dic que isca totes les setmanes, ni molt més, com si a Jaume a lo millor que anàvem ahir i mos donava l'explicació i, i, i, que i, la no, però, però és que s'agraïa <laughs> a mi la carxofa, li agrada però bueno, és altra època, vale? No, sí, és altra època però, és, però una vegada cada dos mesos però, però una, una, un segon sol, eh, Vicent, si recordes al marge de la conferència que feu avui ha estat dos dies que ha parlat també i s'ha agraït també molt perquè encara era més, més meritori perquè no havíem parlat mai els viatges que la presidenta ha parlat i a cap viatge que ha passat el temps millor eh, ha començat a, a, a dir les coses com les veia i a poc a poc ha anat veient més coses i avui ha, dit, ha soltat el grifo i jo penso que ha, que ha plenat el pol en este tall últim li pega dos ganxos, <laughs> dos ganxos a, no, no, a la dreta i una esquerra quan diu tenemos buen equipo, pero no estamos jugando como equipo. Y después digo, y por lo que respecta a Nuno, o sea, con, con o sea, le acaba de amollar y después com si no haguera parlat d'ell. Eh, un, un cotxe de detrás y un altre. O sea, que es muy inteligente con día Julián y de veres, jo creo que el Valencia perd mm, una gran oportunidad de que periódicamente isca i, i, i sa política comunicativa, no? que sempre estem criticant de que l'oscurantisme, de que no tenim accés, de que allò... Això, jo penso també, és que també a vegades el problema també venia per la mateixa persona, perquè si es donen compte, el hueco que se va crear en el València va ser per una fan, pense jo, molt ambiciós, que per culpa d'aquestes circumstàncies no és que caigueren els dos tècnics que volia que caigueren, sinó eh, l'expansió va arribar més per allà i a Mario Salvo també és que perquè la posició dels tècnics es tenia que defender y ahí es on se equivoca ella y de la nit al matí se va a contar no es que s'havia tirat els tècnics no és que s'havia quedat ja que n'hi havia un hueco ahí que clar, eh, prou <coughs> feina tenia entrenant que, que hi estan els efectes ella, jo mm, crec que és de veres que ja estava dolguda en, en el entrenador claro. perquè ella sap perfectament eh, com van ocorrir les coses que a vegades se conten bé i ni a qui no li interessa contar-les bé ah ella sabia perfectamente cómo habían ocurrido las cosas y sabía perfectamente que el gran responsable de todo lo que va a pasar el, estiu va ser Nuno. Entonces, ella sí que sí que es de veres que tenía eso guardat. Ahora, mm, una cosa queda clara, Nuno cau no per allò, cau perquè no pot fer-se en l'equip Bé, perquè l'equip no va. Perquè no pot fer-se en l'equip i, i la situació és insostenible en Mestalla. És de veres. I respecte a lo que deies, Manolo, que abans no te responia la pregunta de mm. per què tantes hores, jo crec que per a resoldre un finiquito o per a emportar-se el que resta d'esta temporada mm. i una més, no cal que estigui en uno. Vull dir, jo, jo supose que ahir estaven els advocats per una banda, però que la, la resta d'hores possiblement hagi sigut una conversa d'estes eh, fortetes entre Lei Jun i, i Nuno Espíritu Santo s'han dit tot el que se tenien que dir ella ha agarrat els trastos i n'ha quan ha acabat perquè jo no me crec que estiga en Nuno apretant l'últim euro per emportar-se'l pues jo te puc dir que ells han intervengut eh, tant per la part del València en la, present, en la present, president com en la part de, de l'entrenador cessat eh, han intervingut moltes hores entre ells i al marge del tema econòmic suposo que ha hagut moltes coses que aclarar i és cert que lo que diria ella, clar, d'alguna alguna manera dir, bueno, és que els abogats també després tenen que formar un paper i tal, però nosaltres no ha sigut tan llarg. Bueno, pues jo pense que ha sigut llarg i està clar que eh, així n'ha sigut. Com dèiem, eh, Phil Neville i Bolo segur contra el Baracaldo, dimecres segur contra el Barça el dissabte. Correcte. Ja veurem si extenen el seu regnat, per dir-ho d'alguna manera, fins al partit de Champions el dimecres vinent davant l'Olimpíc de Lió. Això que intentar. Eh, per tant, el primer objectiu, tal com ha dit eh, esta espada l'Aijun, és tomar un entrenador. Ara entrarem en el perfil d'entrenador que pugui buscar el València. Eh, però la gran pregunta és si en aquest perfil d'entrenador que se va buscar, qui vinga al València, a la banqueta del València, va continuar acaparant tant de poder com acaparaven uno o si Meriton està buscant un director esportiu i penseu que va canviar el model que fins ara eh, havia implantat des d'estiu cap a, cap a no, Tornar, diguem, al model de antes, referís? Sí, en efecte, o sigui, refer lo que ja havia fet. Jo crec que això passarà perquè cada vegada que l'insistiu, Manolo, tu, una, una d'elles has sigut tu, no? crec que ja la tercera que se li insistia per, per, per la, el tema del, del, de l'estructura, eh, ella anava matisant-ho, però no tancava la, la, la porta ni molt menys a que l'estructura quedara com un tècnic eh, amb tot el poder. O sea, eh, de FED la frase es, estamos revisando no? el modelo, la estructura... anem a sentir A Lai Hun parlant de la dirección esportiva. Sí, eh, siempre revisamos nuestra estructura deportiva y lo vamos a seguir haciendo. Pero como ya he dicho, la primera prioridad es buscar un primer entrenador. Sort out the new coach. Lògicament, o sigui, és que és necessari perquè t'acabes de carregar l'entrenador. La famosa frase de distingir entre lo urgent i lo important. Exacte. Però eh, a mig termini jo crec que evidentment revisarà l'estructura i això vol, revisar vol dir que el que està no te val i que tornes a uh, l'estructura que tenies o un model similar. És que no te val perquè d'alguna manera el que s'entén és que el treball de l'entrenador prou feina té si el desenvolupa a nivell òptim. Per tant, el que verament si s'adoneu compte, jo crec que en un uno ha tingut poc de temps de fer l'altra llavor que ell volia fer d'alguna manera i si l'ha fet doncs, ha sigut invisible per tant eh, les prioritats quines l'entrenador perquè d'alguna manera eh, consideren de que és el primer i que l'altre d'alguna manera per formar l'altra estructura nova doncs voldran veure bé i acceptar-ho però segur, segur que és, eh, no van a renunciar a aquesta opció, que és la lògica normalment, és, eh, per lo menos des de la mentalitat del futbol espanyol, és això, que tu me digues el futbol inglès, això és una altra història però el futbol espanyol sempre funciona així en eh? un director que se dedica a la seva faena a viatjar, a veure equipos, a veure jugadors i, i l'entrenador té que ser en, eh, en lo seu, per tant i, és, és lo clàssic lo clàssic és lo que funciona, vamos en, en tot el respecte a que ho pense d'una altra manera ja fa, ja fa mesos que estan revisant l'estructura perquè, perquè ja fa molt de temps que tenim notícies de, de que s'està mirant l'opció de, de, de portar una persona que per a se càrrec per damunt de, de, de tota l'estructura esportiva no? eh, des de luego lo de Nuno <clears throat> si és que alguna vegada ha exercit pues, ha sigut un fracàs no? absolut Entonces, és que jo penso que... Ara, ara, dius, ara, ara dius, eh, bueno, però entonces quina és la prioritat? Perquè no, seria més lògic que fichar en un, director esportivo. el director esportivo elegir al entrenador. Sería un poco... Sí, construir la casa, pero pero, bueno, la situación se dona el entrenador, que no sabemos si es Moll Adiento o no lo que van a pero pero ya la va la sentir en la el va a triar Peter Lim, que es el amo sí, sí, sí, bueno, igual que en uno, ¿no? Mm. Pero bueno, pero, Eh, l'any passat eh, el director esportiu era Rufete, no havia elegit en uno. En efecte. I bueno, i, i bueno la cosa, mentre es, Però les persones varen ser eh? persones... Eh? la cosa no, funciona bé. No, no tornem a, a pensar i fer el mateix error de que l'entrenador que vingué, d'alguna manera, vingué beneït eh, per Peter Lim, però d'alguna manera recomanat per, eh, per Mendes. Per tant, ara, el que vos estan dient és que eh, ixa manera de fer les coses no van ser a Xina, eh? per tant, sí que de garantir-se que Peter Lim no triarà el que Peter Lim, lògicament, eh, confirmarà si és el, el que desitgen, però el perfil que el entrenador que volen, pues, això és un altre tema que es pot opinar. Ara de seguida, de fet, és el que anem a fer després de pausa, perquè després de la pausa anem a sentir-vos en el WhatsApp eh, totes les eh, opinions que ens heu enviat al 62980336 sobre el perfil d'entrenador. Exactament, i serà la pregunta del dia d'avui. Se pronuncie perquè és el moment... Vamos, jo, xic... Correcte. Com vos agradaria que fora el nou entrenador del València? Primer vosaltres i després nosaltres. Vosaltres así, se copiarem del que diguen i que... En efecte, així, en la 97.7 Radio fins a l'hora de la matinada, pausa, WhatsApp i continuem amb la tertúlia. El perfil d'entrenador és eh, el següent que anem a buscar. Jo crec que el València i després ho raonarem, va buscant el seu Simeone. No, no vull dir que el vas a trobar. Dic que el perfil per lo que se mm, per lo que emana de les paraules de la presidenta, ja la ho especificaré, apunta ahí. Altra cosa és que de venir un entrenador així o que s'encerte. 12.31, pausa i tornem, vinga. Mm -hmm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas del un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. Las mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Es el nuestro WhatsApp, el 627 98 el WhatsApp es nuestro y les opinions, ¿cómo vos agradaría que fuera la próxima entrada del Valencia? les opinions son siempre les vostres. Hola, buenas noches, me llamo José Manuel de A mí me gustaría que fuera directamente, lo digo así, Carlos Ancelotti, pero sé que no va a ser porque no es de Méndez. Eh, una pregunta, ¿no ¿sabéis lo que le queda a Negredo para volver a, a la plantilla? Yo soy Cristóbal de Picassent. a entrenar por Valencia... ...ni al Mols... ...esperemos... que no se equivoquen... ...y que el Méndez... sí, la madre está de, de París me pareix molt bé, però el tío Méndez... ...está engañando... ...a a de estemplaes. ...gracias. Hola, muy buenas noches. Un saludo desde Suiza. Sigo siempre al Valencia desde la distancia y espero que el nuevo entrenador de Valencia sea un tío conocido, que, todo el mundo eh, reconozca, que aporte experiencia al equipo y de los que han salido me gusta especialmente Juan de Ramos, un tipo, un tipo serio, con eh, experiencia en Europa, en España y que tiene títulos con, el Sevilla, ¿no? tan importantes como Copa de la UEFA, Supercopa, grandes clasificaciones en liga y luego pues su experiencia en el Tottenham o en el Real Madrid. Un saludo. Las Ocausias de la Alcudia Bueno, espere que, que no vinga un entrenador que siga de l'òrbita de Mendes, bueno, de l'òrbita ni de la galàxia, perquè si no no acabarà la temporada. Eh, L'afició està prou calenta. que vinga un entrenador que li fique trellat a les coses, que els jugadors el respeten, perquè que tinga títols, perquè si no els jugadors eh, pues faran d'ell el que vulguin. I tindran excusa, i ara espero que vingui un que siga molt bo, que no tinguin cap excusa perquè ara la, la pilota estarà al sostre d'ells. Gràcies. Hola, me llamo Alex, os escucho desde Girona. Y bueno, eh, referente a la pregunta, pues bueno, yo creo que como me gustaría que fuera el entrenador, simplemente me gustaría que, respetara, respetara el escudo, ¿no? Eh, más allá de, Que sea más o menos exigente, de que lleve a los jugadores a raya, de que sea más ofensivo, como sea tácticamente, bueno, eh, qué estilo de juego imprima. Simplemente me gustaría eso, que, que respetara el escudo y, y todo lo que es el Valencia, ¿no? Hola, muy buenas noches, Bueno, y Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy José Castillo... y os llamo desde la playas de la Patacona. Que cómo me gustaría que fuera el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Bueno, pues entendiendo cómo Valencia Club de Fútbol es un club grande, me gustaría que ficháramos a un entrenador de títulos, que sepa competir. Y sobre todo que tenga carácter dentro del vestuario, que le diga las cuatro cosas bien claras a los jugadores. Hola, sóc Vicent de Moncada. Com a entrenador eh, m'agradaria algú que ja hagi entrenat en la Lliga Espanyola, que conega un poquet el que és eh, Espanya i sobretot eh, València. Gràcies. Que no siga una marioneta i tinga els ous més ben ficats que un bou de Samuel Flores. Eh, hola, bona nit, sóc Juanjo, de València. Ara que ja s'han acabat tots els problemes de l'equip, que se anat Nuno, jo al nou entrenador solament li demanaria una cosa, que fora coherent en la seva manera d'entendre el futbol i que no vinga així a vender humo, a vender motos, com han vingut molts altres. Perquè no ens enganyem. Per a mi, l'únic problema del València es diu Peter Lim. I si no, mireu com està el Màlaga en el jeque i com estarà el València dins d'uns mesos. Bona nit. Hola, bona nit. Soc Etor Rossi del Sira Y yo pensé que el próximo entrenador tiene que ser un entrenador que fique madura en el vestuari. Tiene que ser un entrenador que tingui les idees molt clares, que es dedica y únicament a entrenar i que no tinga cap responsabilitat en els fitxatges, encara que sí que és veritat que l'entrenador sempre té que tindre l'última paraula, ja que si un jugador que va vindre i no li agrada, no jugaria, sinó que això és veritat. Però jo penso que la clau de l'èxit és un entrenador en lideratge, y que se dedique plenamente a entrenar. Hola, buenas noches. A mí me gustaría un entrenador como Boro. Se le ve una persona que está muy cerca de los jugadores y con muy buena relación. Hola, soy Juan Carlos Ten de Onda Castelló. ¿Cómo me agradaría que fuera el entrenador? Pues me agradaría un entrenador que echara a fútbol, sobre todo que echara a fútbol, que sapiera atacar se perder la compostura en defensa, Pero como hemos aburrirá como os aburrirá este en uno. Muchas gracias. Hola, el meu nom Gustavo y participe desde la Ribera Alta de un pueblo que es Benimodo. Eh, la meva opinión sobre el que esteu pregunta eh, preguntant sobre el, tipo de entrenador que necesita el Valencia pense que el Valencia necesita un entrenador que siga aguerrit, tipus como es Simeone, per exemple, al que el l'Atleti de Madrid. Un entrenador que siga un mes de la plantilla, que los jugadores se jugadors el en consideración que siga un mes de ellos eh, que siempre un, un problemas té problemes o té qualsevol qüestió, eh, Puedo ganar a parlar ahí perfectamente tampoco descartaría la un loud Laudrup, por ejemplo el que vendría a ser, eh, per, un, un Di Stefano de, de Kempes, eh, de la Recopa. Hola, buenas noches, Manolo y Salva, soy José Castelló y os vemos desde la playa de la Patagona. ¿Que como me gustaría que fuera el entrenador del Valencia? Pues me gustaría que estuviera a la altura del club, un club grande como es el Valencia Club de Fútbol, un entrenador que haya ganado títulos y un entrenador que sepa manejar el vestuario con carácter y le diga las cuatro cosas claras a todos los jugadores. Así que en este perfil yo creo que ahora <clears throat> Rijkaard o Ancelotti para mí serían unos buenos entrenadores. Así que ya, ya va siendo hora de que fichemos entrenadores entrenadores de prestigio y jugadores ya con cierto, cierta trayectoria deportiva y que hayan demostrado que son muy buenos jugadores. Bona nit, em diuen Jesús i crida de Montesa. Sobre l'assumpte del fitxatge d'un entrenador, jo per al meu gust fitxaria a Pizzi o a, o a Caparrós. Sobretot Pizzi perquè en el seu moment quan va estar en el València el cos tècnic i sobretot el preparador físic era molt bo. <clears throat> jo li donaria un any, en guany i si tot funcionarà bé i arribarà als objectius que vol, pues, anar renovant, donant-li dos temporades i tal, però sobretot poc a poc. Però crec que Pizzi seria un bon entrenador. Les 12 eh, i 40. Bueno, podíem estar tota la nit. Vos agraïm moltíssim la eh, col·laboració. Intenteu enviar sempre abans de les 11 de la nit, que és el que vos diguem. Eh, la pregunta durant tot el dia va entrant en el Twitter del programa, en l'arroba esportgen s'han dit... Eh, envieu sempre abans de les 11 i hi haurà més possibilitats de que pugueu entrar. Si no, cada volta que envieu més tard és impossible, com de qualsevol manera. Vos agraïm sempre eh, el que, el que opineu i el que esteu ahí donant-nos eh, el, el vostre suport a aquesta pregunta que estem fent. Senyors, la gent diu que siga un entrenador ja en bagatge, que no siga de Mendes quin perfil d'entrenador busca per al València jo deia Manolo Simeone perquè ha parat moltes voltes avui l'Aihun de lideratge, lideratge, lideratge, que sigui un entrenador que tenga lideratge, que, do, que sigui un entrenador que tenga predicament en el vestidor. Credencials, no? Die la, Credencials. La, la traductora. Eh, sí, en efecte. I lo del lideratge també ho ha, sí. ho ha repetit molt. Ha descartat el nom d'Ancelotti, un dels que sonava que era César Sant Pauli, el eh, seleccionador de Xile, s'ha descartat ell mateix. Ell té el compromís ahí i això és normalment No sé, I sí que és I un entrenador de categoria. Sona clar. molt Mijael Laudu, de qui dient que en mentre estaria torpedejant per això perquè no és de la seva quadra. Eh, Laudu me consta que en una conversa fa aproximadament mes i mig en Madrid ja algú li pregunta el València i ell se fa el llonguis i eh, un Laudrup que, a més a més, eh, va rebutjar fa més menys d'una setmana el càrrec com a seleccionador de Dinamarca. Dit tot això, eh, se van oferir i van eixir mil noms. Normal. Eh? I és normal en un club com el València. La pregunta és, quin <clears throat> perfil d'entrenador penseu que està buscant el València? Jo eh, crec que està buscant un entrenador d'estos de reconegut prestigi internacional. Uh -huh. O sigui que quan el València anuncia el nom de l'entrenador, en qualsevol punt del món cone coneguen aquest tio. No ho ha descartat l'Aijun, però ha dit que no necessàriament l'entrenador que vinga ha de tindre un bagatge llarg. Que el que esperen és que tinga lideratge en el vestidor. A mi la impressió que me fa és ixa. Uh -huh. Que busquen aquest perfil de l'entrenador, que jo no dic que siga el que jo fitxaria, ni molt menys, perquè jo ho he escoltat amb molts oients a mi m'agradaria un tio que conega la Lliga Espanyola m'agradaria però evidentment no sóc mèrito. no, va, no, puc, no puc decidir en el, en el, <laughs> en el fitxatge Senyors, sí, jo al, al, a veure, lo del lideratge, clar, evidentment evidentment que l'equip necessita una figura important, no? Jo, a partir d'ahir afegiria coses, no? ficharía, pues, si no una llarga i dilatada trajectòria, sí que tinga acreditat una, una, una experiència i uns resultats eh, d'un treball correcte eh, en lo tàctic, en, en la gestió de, de vestidor i, i tot el que envolta el, el, a l'entrenador, no? I a banda d'això, mm, afegiria alguna cosa més que se m'ha passat uh <laughs> -huh. perquè mhm. Bueno, pero el perfil está pero, prou pero sí, el perfil está sí, prou sí, clar, ¿eh? sí, eh? Cuando no, te venga, ¿dónde a entrar. Afechiría, No, no, no, ya, ya ya la Val. tinc. Afegiria eh, una idea, un entrenador, en una idea futbolística mmm, que no siga un disparat eh, en comparació amb lo que han tingut este any y mig. O sea, una idea futbolística que de alguna manera siga continuista en, en, en lo que va a ser el equipo la temporada pues mira, passada és, és, capaç, me, és més sentat i capaç això és el que estàs dient que, de lo que sem, és molt més sentat del que sembla capaç de pegar-li una volta a, a, a, a aquests resultats que van haver l'any passat i a l'equip tal com està configurat ara mm. i que bueno, eh, siga capaç de, de fer una gestió de, de, la, de la plantilla i, i, uh -huh. i decidir els canvis que, que jo crec que necessàriament se tindran que fer per a, per a ser més competitius no? Bueno, tu d'alguna manera eh, t'enganxa el que acabes de dir i per a mi el que crec que és molt important és que la composició de la plantilla d'esta temporada, ja no he dit la, la passada perquè això ja són altres, altres històries, crec que condicionarà molt l'entrenador que se busque perquè tenim que tindre clar de que els fitxatges dels últims xavals són jovens eh, d'alguna manera no els ha utilitzat molt poquet per tant no estan en xoc y el que vinga té que ser, de, primer que res, que tenir una personalitat, un caràcter, padrulós per al seu camí, però a la força, si vol fer alguna cosa, tindrà que, que arriscar i començar a jugar en jugadors joves perquè, per, per necessitat. Per tant, això te va condicionar el tipus d'entrenador que és un entrenador, com dic, de, té que ser molt valent, té que saber mesclar eh, veteranos en joves per poder arribar a la final de la, la Lliga, si no físicament no arribarem a ningú puesto, i per a mi jo crec que és el condicionant i d'ahir pense que no se busque en urgència el director deportiu perquè per això n'hi haurà més temps ara el que ha que fer és en el que tenim tratar de lograr-lo millor i, i això te va condicionar en l'elecció Així ah, no oblidem que el València de la, la passada temporada uh mm-hmm. -huh. l'entrenaven uno vull dir, i la passada temporada això... el públic estava entregat a l'equip en Mestalla no fes part... Per, això quan Julián ha dit sí, que sí. no trenque eh, que no, sigui, que, que no que, que siga un entrenador que no siga molt diferent en cuanto a de joc a lo que veía yo dic, me sembla prou més sentada esta historia de lo que molta gent se pensa, i espera això. que venga uno de tocarla, de no sé qué Preciosista, de, esto de... Me, me sembla que no. Que, que, que per el Laudrup, igual yo estoy engañadísimo Pero a mí el Laudrup... me sembra más el perfil de eh, cara bonica de cara a, a la prensa y tal, Y después el fútbol de... el Barça... El track, Esto es un equipo bronco y copero. Y el Valencia que le dona resultados son entrenadores que per al Madrid no valen, i s'està demostrant ara. Ahí estem. Benítez per al Madrid no val. Així, el millor entrenador de la història del València. Però la història sí, del València també te diu el que heu dit antes, Bronco i Copero. I així en Benítez pues, era un equip molt dur, molt antipati de jugar-li, però que tenia les seues armes. I aquestes armes són les que té que tindre, perquè d'alguna manera l'any passat sí que, com està dient Julià, n'hi ha coses molt positives. Lo important és enganxar aquestes coses positives i deixar-se les canvis que s'han produït d'una manera diria jo, molt especial. Per tant, crec que el camí sí que se pot seguir i per ahir fa falta un home que tinga caràcter, se faci en l'equip o tinga la personalitat de fer-se les jugadors primer humanament i després ja deportivament. Molt important la part psicològica. 12 47, última pausa i tornem. Hem de... Eh, quin dels vol fer la sortes de la porra? Que no la farem. Oi. <laughs> Sí, Cristóbal, que està així. Cristóbal, que ja ha vingut. Cristóbal, correcte. Que algo. Eh, eh, que faig algo, ja que està així, que ha vingut. Home, ha enviat un missatge. Ha enviat un missatge, eh? Ah, sí, però bueno, la, porra la d'ahir del partit que no podrem sortejar-la. Ara de seguida, ara sí. És fàcil, és un número del 1 al 12, ara després me'l dius. 12 i 47, vinga, pausa i tornem per a rematar la tertulia i la porra de Vilarte, vinga. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te agrada el Sport, esta es la teua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Últimos 11 de programa, 10 i de programa. Bueno, el que queda clar és que més enllà de l'entrenador que vaig a vindre, més enllà del director esportiu que serà una figura que se rehabilita o no se rehabilita dins de l'organigrama del València, eh, hem de pensar també, eh, com deia abans eh, sempre, entre l'urgent i lo important. Eh, lo important és trobar un entrenador i veure si ve un entrenador eh, si veure si ve un director tècnic però l'urgent és que dimecres hi ha un partit i dissabte un altre la gran pregunta en estos casos es espereu reacción del vestidor que estaba absolutamente ya d'esquenes al seu entrenador vull dir, no només per l'alegria de llevarse de damunt uno que ahir jo dic i ho mantinc la veu de Dani Parejo quan és entrevistat sobre l'herba del Pizjuán només acaba el partit a la veu, al to de veu de Dani Parejo una volta ja coneixen la situació canvia, el to de veu és radicalment oposat, oposat. però més enllà d'això ara sí són les, ara hi ha dos persones que perden l'escut que són Peter Lim a l'hora d'un nou entrenador si no d'un entrenador que siga de l'agrado de la gent va haver Nejaleo, i els futbolistes ara moltes mirades vull dir ara aquells futbolistes que estaven assenyalats per Nuno primer veurem si estaven assenyalats només per Nuno o també ho estaven per Meriton exacte i dos i dos si es toca jugar perquè no estaven assenyalats per Meriton i si per Nuno si donen la talla i si demostren que el seu ostracisme era un capricho de Nuno era un capricho de Nuno tindrà l'oportunitat m'imagino cada un Ui, de, per... de tindre-la en efecte ara termina això Jaume però no vull que se me passe el missatge en el en l'Instagram de Nico Tamendi a, a Rodrigo de Pol eh, que acaba més o menys dient te mereces lo mejor, amigo, sé que la vas a romper, llegó tu hora, crack. <laughs> Bueno, un detall d'amic i... i detall y de, i, i llegó tu hora, vull dir, ara que t'han tirat a l'altre d'enmig, ara que, ara que t'han llevat a l'altre d'enmig, ara ja vas a poder demostrar el, el futbol que, la, que tens. La, la reacció no pot ser més que positiva perquè en, en certa manera i ja no per, per, per castigs ni per situacions individuals i uh -huh. tal, sinó perquè perquè l'equip estava condicionat per unes decisions últimament que, que, que no eren lògiques, no? O sigui, veure, Nuno, hasta la última decisió que va prendre ahir és catastròfica. O sigui, ahir, minut 94 i pico, que Parejo va a treure una falta. <laughs> No Joan, Joan té nou jugadors, el porter arranca de l'àrea i quan arriba al mig del camp mira a la banda uh mhm. -huh. i algú li diu que pare. Eh, eh, Catastròfic, hasta l'última Joan que volia, pensava en el gol a golaveràs de la, la segona volta o algo, No, una no, reacció... Sí. És l'única si manera tot el món, tot el món, així, en Singapur, jo en estava buscant Xina, el porter, no el tot el món sabia que quan traguera la falta s'anava a acabar el partit. Tot el món menos uno. <laughs> Menos uno, ¿has dicho? Menos uno. Menos, bueno, yo di menos uno. <laughs> uno o uno. Entonces, yo creo que, que claro, claro, claro que va a haber reacción. Això va a ser, desgraciadamente, Ara, com el sello final. El Barça, de... sí, claro que té el Barça, claro que te ve el Barça, que te puedo ficar 3 o 4. Pero pues, no, y si riesgo está antes, Pero... ahora y después, eso no implica res Y, y de alguna manera pensé que si ese calendario se ha a Xina, pues doncs menos vale que venga el Barça porque té que venir igual a que vinga un altre equip que tens més risc de que te passi alguna cosa. Per tant, bueno, lo del Barça és, és un punt de banda. Jo, jo Però si ha vingut el, el, el Deportivo i el Betis i el no sé quant, i, pues ja tal, i, i tots han, han portat coses d'ací. La Palma. O, tot. Clar. Jo estic intrigat per la convocatòria de demà de Boro, eh, perquè evidentment si en esa convocatòria de l'11 en lo parlé claro. sobretot per la figura de Rodrigo de Pol que jo crec que va de la mà de la de Negredo perquè Lucas Orban Mm, possiblement crec que és un cas diferent, és un, és un jugador més secundari eh, per la seva posició, no? Però si demà Boro convoca a Rodrigo de Pol i Rodrigo de Pol té un, un tracte normal, ja no dic ni que siga titular, però un tracte normal, eh, contra Baracalo i contra el Barça, mhm. possiblement eh, no hagi sigut decisió de Meriton. Ara, si continua a marcar Rodrigo de Pol, evidentment, en aquests dos partits, Negredo que se fas el montante que, i que quan torne de la, de la recuperació de l'apendicitis se n'anirà del València, vull dir, perquè són jugadors assenyalats per Meriton. Jo estic molt intrigat per com va gestionar Boro, perquè uh mhm. -huh. li toca menjar-se marros dos partits, o tres, perquè a lo millor s'allarga, no?, a, eh, perquè dijo una, ha especificat 10 o setmanes. setmanes. Jo crec que jo, pinta no. jo crec que té pinta d'allargar-se fins al dia del, del Lió. Jo, eh, fins aquesta data me semblaria si 40. tu, el, si tu eh, el dia del Lió falten 8 dies eh. passes, si tu el dia del Lió passes eh, tranquil·lament al dia següent amb l'alegria pots dir exactament qui és el, quin és el teu entrenador si tu caus el colp mediàtic per a parar diguem-ne eh, el desencant de no haver passat a de final és anunciar el nom del nou entrenador clar també és de veres que ficar un nou entrenador davant del Barça o el Lió és exposar-lo a dos trompades espectaculars només començar perquè el Barça possiblement el, el, el millor moment de l'etapa de, de, de Luis Enrique te pot cornejar, que jo ho he de veure, perquè aquests partits del València més Mestalla... Però de totes maneres, el que dius és de veres, Vicent, però aquest partit del Barça, com dic, que és un, un riesgo que tens sempre en qualsevol circumstància, pues si té que estar bueno, pues fenomenal, no, i, i farà el millor possible. Sí, pero dura así a, a, al superentrenador. Pero és que el superentrenador... es, yo jo no sé el que és superentrenador per tu, però sí que te di que això que has dit tu de d'algú que du Mendes també, per exemple, que no du Mendes, eh, no és un equip per que du un superentrenador i fer-ho espectacular i bonico. S'equivocarem. No, perquè aquest equip té molta faena, eh? Té faena, faena. I és, home, és, és tan, té tanta faena que si vinguera un entrenador que fora d'això que diu entrenar per aquí, entrenar per allà, adiós, té que és uno que fique es mulle y que vaya a el el carro yo cuando di super entrenador me referís a que no será un tío del Río Ave ni del Paso Ferreira, con diu Mano Montal. Bueno, o sea, equipo ya eso está està descartat lo que me escolta hoy el discurso de Leijun. Sí. Crec, vamos. yo al principio sí, pero después cuando ha que que entrenador no tenía que tiene una larga trayectoria torna a entrar en el sac, no? Això és possible. Home, tu veuràs, eh, perquè precisament és quan li han preguntat eh, per Carlo Ancelotti, que és un nom que va mullar ahir Televisió Espanyola. És que, clar, això és fàcil, el primer ens deia Carlo Ancelotti. Eh, perquè, a més, és, és un home que maneja Mendes. Maneja eh, Mendes i, i, i, i públicament <laughs> i mediàticament, imagina't. Correcte. D'on ve? I és quan t'ha dit que, que més o menys ha vingut a descartar a Carlo Ancelotti i, com deia, ha dit allò de que l'entrenador eh, ha de ser sobretot un home de lideratge, de lideratge i que el note perquè tenen una llarga trajectòria, unes, unes llargues credencials, ha dit exactament. Mm. Eh, Antonio no eh, la, Eh, L'Aihun. Home, credencials són trajectòria, Jome. No, home, no, anem a veure. Eh, credencials i trajectòria, trajectòria és un passat i credencials d'alguna manera és tindre aquest poder per poder desenvolupar-ho. Pense que l'important que aquest entrenador uh -huh. se mhm. faci en l'equip. I heu parlat que m'agrada molt més, has dit, el perfil de Simeone, per la filosofia de, històricament del València és si ojalà tinguera un gemelo que igual quadraria molt bé, sí. Un, un entrenador d'aquest tall és precisament... Eh, S'acoplaria com un guant. Més que el clàssic entrenador de que els mitjos el tenen ahí i que sí, són sí. 3 o 4 que sempre estan ahí mereixant-se. No crec que sigui aquest la necessitat de, en aquests moments. Uh -huh. eh, de un València Club de Futbol que, com dèiem, demà hi siguem de dubtes al voltant de la convocatòria. Tampoc té massa on triar el bolo, eh? No, i, I, i menys el dissabte. El dissabte que I el dissabte menys encara, correcte. No, demà me referia que, eh, a veure, és un partit de Copa i, i contra el Baracaldo en segona B i, i en partit de tornada després. Vull dir que tampoc és que a lo millor pot donar descans algun futbolista perquè Boro, lo bo que té Boro és que està en ells. O sigui, mm -hmm. i Boro parla en ells i sap mentalment com estan aquests futbolistes. I té algo més gran que és el, el respecte de tots, que ho ha tingut sempre jugadors, qui sigui el que hagi estat. És la tercera volta, eh, Julián, que se fa càrrec de manera interina a Boro, que té un gran percentatge de victòries. 5, eh, 5 de 6, no? 5 de 6, precisament va ser el Barça el que li passa per damunt en un partit en el Camp Nou, que, que li guanya més, li va fer mitja dotzena. Però molt intel·ligent, se me recorda Boro, i se dia, perquè Boro trau eh, un equip... I en el 3-0 va dir, vale... I no lleva a Villa, lleva, jo recordo que lleva tres jugadors importantíssims. En el 3-0 va, va tirar el partit, perquè li interessava el que venia després, claro. Síntesis de 6 va ser la primera etapa, no? Sí, i després... Després, després eh, Chua eh, eh va dirigir el partit de, de, Lille, de París. De Lille. De París. Lille. Va ser més curta, contra Lille. El segon. Contra el Lille. Contra el Lille. I va guanyar. Contra el Lille i va guanyar. Sí, sí, sí, de veres. Contra el Lille i va guanyar. Uh -huh. L'any que destituïssen Pellegrino, se'n recorda malament. Sí. Val? Per Però tant... La primera trajectòria va ser més llarg, va fer una sí, trajectòria... Sí, sí i va, va estar espectacular. Va ser més llarga. Que és d'alguna manera quan estava... I 58, Cristóbal, que estàs per així. Que has espervit de lo primer. Segon, bon viatge a Baracaldo, que és que t'has a Baracaldo. Tercer. Ah, això sí que... Pots parlar, eh, Cristóbal, o sigui, no tingues parlar, eh? eh? Correcte. <laughs> I tercer, dis un número del 1 al 12. El 3... A veure, no, però, però dis-ho tu. El número 3. Val, perquè no crec jo que... Pues Rafa Oviedo és el guanyador de la porra, ara li ho farem saber per el Twitter però Rafa Oviedo és el guanyador li deus mig lot de productes Verde a Cristóbal Rafa Oviedo senyors i la pròxima aposta per el València un poquet també no, no, 11, no. tio, s'ha ficat un a 0, eh? No, no, no. Pototxe, és un drama. Quan començaré la porra ningú aposta contra el València. Mireu com ha canviat la cosa. Ah, igual. això, és, això dona per un estudi sociològic. A partir de velar-te de doblar el lote perquè serà... Montoro, gràcies. Bona nit. Ja, Martí, moltes gràcies. Cristóbal, bon viatge. Moltes gràcies. Sempre, te vem demà. Vinga, adéu. 3 més quart en el Murciélago a Levant de Televisió. Nosaltres, els de la ràdio, ja sabeu, a les 11 i mitja tornem. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.